Znate li ko je to Ummu Seleme? Njen otac bijaše jedan od najuglednijih ljudi u plemenu Mahzum. Bio je darežljiv i gostoprimljiv, te se za njega govorilo da je obskrbljivač putnika, jer bi oni putnici koji su nailazili kroz njegov kraj ili bi putovali s njim, svu brigu oko putne obskrbe prepuštali njemu. Njen muž bijaše Abdullah ibn Abduleset, jedan od prve desetorice koji prihvatiše islam, jer prije njega to učiniše samo Ebu Bekra Sidik i mala grupica drugih ashaba, čiji broj nije dostizao ni broj prstiju na dvije ruke. Njeno pravo ime je Hind, ali je prozvana Ummu Seleme i njen nadimak je u potpunosti potisnuo njeno ime. Ummu Seleme primila islam odmah sa svojim mužem, i tako posta druga od vjernica koje se okrenuše islamu. Čim se vijest o prelasku na islam u museleme i njenog muža proču po Mekki, korešije se uznemiriše i rastrdiše. Na sve moguće načine su im prijetili i napadali ih, mučili ih takvom žestinom koja bi i čvrsto stijenje uzdrmala, ali oni ne pokleknuše, ne pokolebaše se, niti nadu izgubiše kada uznemiravanje od strane mušrika postane podnošljivo i kada vjerovjesnik svojim vjernim pristalicama dozvoli da učine hijđru u Abesiniju, njih dvoje bijahu među prvim muhađirima. Umu Seleme sa svojim mužem ode u nepoznatu zemlju, ostavljajući u Meki svoju veliku i udobnu kuću, svoj ugled, čast i plemenito porijeklo, nadajući se samo Allahovoj nagradi – i dajući prednost njegovom zadovoljstvu u odnosu na sve Dunjalučko. I pored sve brige i zaštite koju umu Seleme i njen muž i Madoše od strane Neđašije, abesinskog vladara, neka mu Allah lice u džennet osvijetli, njihova čežnja za Mekom je bila sve jača. Nostalgija za rodnim krajem i viđenjem Allahovog poslanika sallallahu alaihi sellem je parala grudi i nje i njenog muža. Onda do muhađira u Abesini počeše dopirati vijesti o naglom porastu broja muslimana u Mekki, te kako je prelazak na islam Hamze ibn Abdul Mutaliba i Omera ibn Hataba ojačao muslimane i umanjio teror Kurejšija nad njima. Tako neki od njih odlučiše da se vrate u Meku, ne mogavši savladati želju i čežnju koja ih je morila. Umu Seleme i njen muž bijahu među tim prvim povratnicima. Ali povratnici u Meku ubrzo otkriše da su vijesti koje su dopirale do njih bile dosta uveličane i pretirano optimističke. Napredak koji su postigli muslimani prelaskom na islam Hamze i Omera je od strane Kurejšija dočekan još žešćim neprijateljstvom i napadima. Mušrici nastaviše sa terorisanjem i mučenjem muslimana i staviše ih na kušnje kakve ranije nigdje nisu zapamćene. U tim teškim trenucima Allahu poslanik sallallahu alaihi sellem dozvoli svojim ashabima da učine hidžu u Medinu, pa i Ummu Seleme i njen muž odlučiše da budu među prvima koji su bježali sa svojom vjerom od uznemiravanja Kurejšija ali hijđra umu Seleme njenog muža nije bila lahka i jednostavna kako se njima činilo da će biti. Ona je bila teška i gorka, tako da je za sobom ostavila veliku bol i tragediju. Pa da pustimo umu Seleme da nam ona prepriča tu svoju tragediju, jer njeni osjećaji su dublji i jači, a njen opis je snažniji i detaljniji. Kaže Umu Seleme, Kada je moj muž Ebu Seleme odlučio da krenemo prema Medini, pripremio mi je devu kao jahalicu, postavio me na nju, u moje krilo stavio našeg sinčića Selemu i poveo moju devu, ne osvrčujući se više ni na što. Ali prije nego smo i napustili Meku, presretoši nas ljudi iz mog plemena Benu Mahzum i povikaše mom mužu Ebu Selemi – ako si baš riješio da nas napustiš, šta si naumio sa svojom ženom? Ona je naša kći, i zar misliš da ćemo te pustiti da je uzmeš sa sobom i tek tako je odvedeš u drugu zemlju? Onda ga uhvatiše, a mene silom oteše od njega. I samo što me pripadnici mog plemena oteše, pripadnici plemena Benu Abdul Esed, kojem je pripadao moj muž, se silno razljutiše i povikaše. E nećete, Boga mi, uzeti dijete za tom vašom rodicom, ako ste već silom nju oteli od našeg rođaka. Njegovo dijete je i naše dijete. Mi smo preči da nama pripadne. Onda na moje oči počeše da se otimaju za moga sina Selemu, sve dok ga ne istrgoše iz ruku mojih saplemenika i tako ga uzeše sebi. Za samo nekoliko trenutaka nađoh se potpuno skrhana od jada i bola, tako usamljena i napuštena. Moj muž se uputi u pravcu Medine, pježeći sa svojom vjerom. Mog sina, skoro poput neke igračke, oteše pripadnici plemena mog muža i odvedoše sa sobom, a ja ostadoh kod svojih rođaka u plemenu Benu Mahzum, koji mi ne dozvoliše da ikuda idem. I tako za tili čas razdvojiše nas sve troje, mog muža i mog sina i mene jedno od drugih. Od toga dana svako jutro bih izlazila u dolinu Meke, pa bih sjedila i plakala na mjestu gdje se desila moja iznenadna tragedija. Stalno bih se prisjećala onih detalja i trenutaka kada smo silom rastavljeni moj muž, moj sinčić i ja, tako plačući, ostajala bih na tom mjestu sve do noći. Tu sam provela skoro godinu dana, sve dok ne naiđe jedan od mojih amidžića, pa me vidješ u takvom jadnom halu i stanju, ražali se i smilova, te reče ostalim mojim rođacima. Zašto ne pustite u jadnicu? Rastavili ste od njenog muža i djeteta ni krivu ni dužnu. Tako im je govorio i pokušavao da ih umilostivi, sve dok mi ne rekoše. Idi svom mužu, ako želiš, mi te više nećemo zadržavati. Ali mene spopade novi jad. Sada kada su me pustili da idem svom mužu, nisam mogla da ostavim svoje dijete u Meki u plemenu Abdulesed. Kako da se pomirim s tim da ne plačem i da ne mislim za svojim djetetom koje ostaje ovdje u Meki? ja da idem u Medinu i da o njemu ne znam ništa. Kada moji rođaci vidješe novu muku i dilemu u kojoj se nađoh, sažališe se, pa neki od njih odoše, te porazgovaraše sa pripadnicima plemena Benu Abdulesed u vezi moga slučaja i ubijediše ih da mi vrate mog sinčića Selemu. U Meki više nimalo nisam željela da se zadržavam, pronalazeći saputnike, s kojima bih krenula na put. Bojala sam se da se opet ne desi nešto nenadano, što bi me spriječilo da se sa svojim djetetom pridružim svom mužu i ostalim muslimanima u Medini. Zato požurih i sama sebi pripremih devu za jahanje, stavih svog sinčića u krilo i uputih se u pravcu Medine tražeći svog muža. Putu mi niko živ ne bijaše saputnika. Kada stigoh do mjesta zvanog Tenim, nekoliko milja izvan Meke, susrete me Osman ibn Talha, koji je tada još uvijek bio mušrik, pa mi reče Gdje si se zaputila kćeri obskrbljivača putnika? Idem s tvom mužu u Medinu, odgovorih mu. Pa zar nema niko da putuje s tobom? Ne, nema niko osim dragi Allah, a zatim ovaj moj mali sinčić. Tako mi Boga neću te pustiti da putuješ sama na tako dalek put do Medine, reče Osman ibn Talha i uze povodac moje deve, te povede za sobom i krenu s nama u Medinu. Tako mi Allaha, priča dalje u Museleme, nikada nisam putovala sa nekim od Arapa da je bio pošteniji i uljudniji od njega, Kada bi god stigli do mjesta na kojem smo namiravali konačiti, prvo bi zaustavio moju devu, a onda bi se udaljio od nas. I tek kada bih ja sjahala sa deve, on bi prilazio i odvodio devu do drveta gdje bi je svezao i rasedlao. Onda bi odlazio kod nekog drugog drveta gdje bi se pružio i odmarao. Kada bi ujutro htjeli da produžimo putovanje, on bi moju devu pripremio i doveo do mene, a onda bi se ponovno udaljavao da bih se ja nesmetana popela na sedlo deve i smjestivši se udobno sa svojim sinčićom, bila spremna za put. Onda bi on prilazio, uzimao povodac moje deve i produžavao put. Tako je radio svaki dan, sve dok nismo stigli na domak Medine – Kada je ugledao selo zvano Kuba, gdje živješe pripadnici plemena Benu Amr, Ibn Auf tvoj muž je u ovom selu, pa idi sa Allahovim blagoslovom. On se okrenu i vrati u Meku. Nakon dugo vremena, silom rastavljena porodica ponovo bi na okupu. Museleme se konačno nađe sa svojim mužem koji je bio presretan zbog susreta sa svojom ženom i djetetom. Onda novi događaj počeše da se nižu nevjerovatnom brzinom. Desi se bitka na Bedru u kojoj je učestvovao i Ebu Seleme iz koje se vratio sa ostalim muslimanima nakon velike i sjajne pobjede koju im Allah odredi. Zatim dolazi Uhud, gdje Ebu Seleme ponovo pokazuje svoje junaštvo i čvrst iman, ali ovog puta biva opasno ranjen i prisiljen na liječenje. Tmam kada je izgledalo da je ranjeno mjesto zacijelilo i ozdravljenje Ebu Seleme bilo na pomolu, rana se ponovo otvori i Ebu Seleme osta vezan za postelju. U toku ponovnog liječenja od opasne rane, Ebu Seleme jednog dana reče svojo ženi O umu seleme Čuo sam Allahovog poslanika sallallahu alaihi sellem gdje kaže Kada kojeg od vas zadesi neka nesreća svi smo mi Allahovi i Allahu se vraćamo. Pa još kaže Dragi Allahu Samo kod tebe tražim nagradu i utjehu zbog ovog što me zadesilo. Pa daj mi, dragi Allahu, bolje nego što sam do sada imao. Kada tako iskreno zamoli Allaha, on će mu to dati i na molbu mu uzvratiti. Tako Ebu Seleme provede više dana na bolesničkoj postelji. Jednog jutra mu posjetu dođe Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem i kada je svoje zijare već priveo kraju izašao iz kuće Ebu Seleme napusti ovaj svijet. Allahu poslanik se povrati pa svojim časnim rukama zaklopi oči svom odanom drugu, a onda malo podignuši pogled, reče Oprosti grijehe Ebu Selemi o Allahu i uzdigni ga na počasno mjesto na ovom svijetu. Dostojno ga zamijeni u njegovoj porodici i postaraj se za njih. I oprosti i nama i njemu, o gospodaru svih svjetova. Rasprostrani mu i osvijetli njegov kabur. To se umu Seleme tiče, ona se prisjeti hadisa što joj je muž govori u vezi nesreće, pa poput dostojne vjernice reče – Dragi Allahu, samo kod tebe tražim nagradu i utjehu zbog ovog što me zadesilo. Međutim, nikako joj se nije dalo da izrekne dovu do kraja, to jest da kaže daj mi, dragi Allahu, bolje nego što sam do sada imala. Jer odmah je samu sebe zapitala a koga bi to njoj Allah mogao dati da joj bude bolje nego što je bio njen muž Ebu Seleme. Ipak, nakon nekoliko trenutaka koje provede u dilemi, Umu Seleme ipak prouči dovu do kraja. Muslimani se silno ožalostiše kada čuše o novoj nesreći koja zadesi Umu Seleme, pa je prozvaše Udovicom Arapa, jer ona u cijeloj Medini nikog od rođaka nije imala osim male djece poput Pilića i muhađiri i ensarije osjetiše obavezu da se dostojno i islamski pobrinu za umu seleme i samo što je istekao određeni period koji ona provede u žalosti za svojim mužem Ebu Selemom, ponudio je se Ebu Bekr Esidik i zaprosi je za sebe, što ona uljudno odbi. Onda to učini i Omer ibnul Hatab, ali ona odbi i njega, kao što je to učinila s njegovim drugom. Onda joj se ponudi Allahov poslanik na što ona odgovori. O Allahov poslaniče, ja imam tri osobine, pa želim prvo da ih čuješ. Veoma sam ljubomorna žena i bojim se da ne doživiš od mene nešto što bi te razljutilo, pa da me zbog toga kazni uzvišeni Allah. Sem toga, ja sam žena koja je uveliko zašla u godine, a kao treće imam uza se puno djece. Allahu poslanik na to reče. To što si spomenula ljubomoru, ja molim Allaha da je otkloni od tebe. Te godine starosti koje spominješ su nastupile i kod mene isto kao i kod tebe. A što spominješ djecu, pa tvoja djeca će biti moja djeca. Nakon toga se Allahu poslanik oženi sa Umu Selemom i tako joj Allah u Kabuli i primi njenu dovu, jer joj odredi i dodijeli boljeg muža od Ebu Seleme. Od tog dana Hinda Mahzumija presta biti samo Umu Seleme, majka Seleme, nego posta Umul Muminin, majka svih vjernika, kako se zovu žene Allahovog poslanika. Neka uzvišeni Allah osvijetli lice Umu Seleme u džennetu i neka je s njom vječno zadovoljena. المهاجرون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة